الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين سواه والا بريبادة الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام من يقوى منك فسنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم neka je salavat i selam na njegove ashabe, na one koji su ga slijedili, neka salavat i selam na sve one koji ga slijedi i koji će ga slijediti od dana sunnjeg. Neka je salavat i salam na sve vas, draga moja braćo, uvažene sestre. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vremena koja su iza nas i vremena i zeman u kojem živimo, tako je najbolje da bježimo Allahu azza wa Pa sam ja se odlučio, a ove teme su mi i u zadnjih par mjeseci nekako postale bliske da mi govorimo o Allahu bareke o Teala moleći njega da nas pomogne i sve muslimane i moleći ga da nas učvrsti i da naša srca koja su izmjenju njegovi njegova prsta, ali tako da i ne okrene pa da to bude pogubno za nas nego da nas učvrsti na ono što je za nas najbolje. Mi ćemo se jedno izvjesno vrijeme družiti, jel tako, sa Allahom nazava džel, to je sa ovim ciklusima predavanja, tu ćemo govoriti o nekim pravilima, pravilima vezana za Allahova savršena svojstva, za njegova imena i nadam se da će vam biti prijatno slušati, a ja ću se potruditi za Allahovu pomoć da vam koliko toliko od onoga što mi Allah dao približim. Večera sam, nemojte mi zamjerovat, <clears throat> primjećajte da možda teško govorim, umora sam. Bili smo kod naše braće u Ukrajini, kod Šeha Bilala, pa eto, e, putovanje nije baš bilo lagano, pa nemojte mi zamjerovat, ako budem zaista zaistakivao ili se na mom jeziku primijetilo, bude primijetilo da, da ima eto malih nepravilnosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul hadihi sabili edavu ila Allah ala besiretin ana wa mani tabani wa subhanallahi wa ana ana al mušrikin. Reci, ovo je naredba, ovo je put moj, ja pozivam Allahu. Subhanallah, uh, evo braćo moja, osnovi, tako, ja pozivam Allahu, I onaj ko poziva Allahu ala basire, mora imati jasne dokaze. Ala vam ni teba ni ja, i svaki onaj koji me slijedi, mora ovako imati. Subhanallah, i neka je hvaljen Allah. Vama ene minan mušrikin, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Ovo je nešto u što je pozivao kao prvo poslanik sallallahu alaihi wa To je osnova vjerovanja, vjerovanje da nema drugog istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha. Allah poslanik ali sjelatu wasalam dao je sve od sebe da u srca ashaba uli ovu akidu, ovaj temelj vjerovanja. Pa je većinu svoje misije, draga braćo i sestre, većinu svoje misije je proveo pozivajući u vjerovanju Allahu jednoću. A samo neki je pozivao punih 13 godina. Kada su shvatili i svojim srcima razumili ovaj temelj, ovu osnovu na Hidjera u Medinu, u kojoj su se počela pojašnjavati pravna pitanja, fikr, jel tako, i šerijanski propisi, Allah tebareke u ta'ala ga opisao kao osobu sa kojom je u potpunu vjeru. Je tako? El javme akmeltu lekum dinekum wa atmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum l'islame dina. Wa alaikum assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo, braćo moje sestre, nije u mom o, o, predavanju, nego javio mi se u privat meni jedan veoma drag vrat, javio mi se jedan veoma drag brat, Allah mu dželje dao. Marike Allah fikaš. Halal te braće, šetru sam prekinuo. Nisam ga dugo ni vidio, ni čuo i nismo se dugo videli pa evo, prvi put je možda drago i, i slovo na ovom kompjuteru, tako, hajde. Subhanallah, znači Allah subhanahu wa ta'ala kaže, sada sam vam vjeru vašu savršio, i blagodat svoju prema vama upopunio i ovom sam, time sam zadovoljan čime da vam islam bude vjera. Da li čovjek može i smije i pomisliti, jel tako, da je poslanik ali sled pred sram dostavio i upotpunio poslanicu, a da umetu nije objasnio akidu. Jel tako? Da li je poslanik, da je poslanik ali sled pred sram neka pitanja iz oblasti akide, akajda, kao temelja islama ostavio nedorečeno ili pod dozor neke sumnje. Pa šta bismo rekli da je upopunjeno? Mi čusto vjerimo da poslanik sallallahu alaihi wasallam upopunio svoju poslanicu u osnovama vjerovanja, a i njenim ograncima. Zato Aisha radijallahu anha kazala ko ti kaže da je Muhammed sakrio nešto od onoga što mu je Allah objavio laže jer on neka je slanjen i uzvišen kaže o poslaniće kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga ovako nešto neće nikada kazati musliman braći i sestri mi ćemo raditi uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć, neka pravila vezana za Allahova savršena svojstva. Sva Allahova svojstva, braćo i sestre, su potpuna i savršena. Šel Lisna Bibin Tejnje kaže, savršenstvo pripada Allahu. Čak vrhunac tog savršenstva, tako da ne postoji savršena osobina, u kojoj nema nikakvog vida manjkavosti, a da ne pripada Allahu Tebarek i Lutala, kojom njegove biće, čije Allahovo, zaslužuje da bude opisano. Neki od ovih osobina, Allahovi, savršeni osobina su osobine života, znanja, snage, sluha, vida, milosti, uzvišenosti, veličine i tako dalje. Na ovo sve braće i sestre ukazuju jasno šerijatski tekstovi, to je Kur'an i Sunnet, razum i urođena čovjekova, šta? Urođena čovjekova fitra. Allahu pripada savršenstvo ovih osobina. Iako stvorenja učestvuju u nazivu, izrazu kojim se opisuju, ovo ćemo pojasniti. Tako Allahovo znanje, evo da odmah tako i pojasnimo, Allahovo znanje nije poput znanja stvorenja. Njegovom savršenom znanju, čijem Allahovom, nije prethodilo neznanje, niti mu slijedi zaborav, kao što je slučaj sa nama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء kaže oni koji u onaj svijet ne vjeruju oni su oni su hrđavi osobina walillahi l-masjaru l-a'la kaže Allah ima svojstva najuzmišenija wa huwa l-azizu l-hakim on je silan i mudan gledajte znači uzvišeni kaže oni koji u onaj svijet ne vjeruju su osobe sa nedostacima i ove riječi ih prikladno i opisuju a s druge strane Allah kaže وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Allah ima svojstva najuzvišenija to jest apsolutna savršena sa svih mogućih stajališta i to su osobine koje se njemu mogu pripisati, a on je silan i ludan. Znači, u ovom, a, u ovom ajeti je, braća moja, ovaj, el metel, tako, ovo je, a, ima značenje vas, opisa, kao što stoji, na, navodim primjer u ajetu, metelu dženneti leti vojidela mutakun, uzviše mi kaže, a, ovakav džennet, obećan je onima koji se budu labojali, znači, opet, je ovdje upotrebljen uh, el mesel, znači uh, vas, to je opis, je tako? Sve što postoji u stvarnosti mora imati svojstva. Shodno tome, sve što postoji posjeduje ili svojstvo savršenstva ili svojstvo manjkavosti, to jest nepotpunosti. S tim što je ovo drugo, braćo i sestre, nemoguće u odnosu na savršenog gospodara koji jedini zaslužuje da mu se i čini. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na neispravnost smatranja kipova božanstvima. Kako? Na koji način? Obratite pažnju. Pa Allah i opisao nepotpunim i nemoćnim. Je tako? Kaže uzvišeni, u prirodu značenja, ko je u većoj zabudi od onoga koji mimo Allaha priziva onoga? Pa gledajte kako ga Allah opisuje njihove bogove. Komu se? Neće odazvati do sunnjega dana. I koji su prema njihovim molbama ravnodušni? Lažna božanstva, idoli, kipovi, nisu u stanu ništa stvoriti. Niti kakvu korist pribaviti Niti štetu otkloniti. Nisu u stanju ni odgovoriti na dovu. A sve ovo navedeno su šta braćo i sestre? Svojstva čega? Ne, nepotpunosti. Nepotpunosti uzvišeni dalje kaže. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ kaže, a oni kojima se oni uh, mole mimo Allaha ne stvaraju ništa. Gledajte što kaže Allah. <laughs> pa dalje kaže uzvišeni, a oni bivaju stvoreni. To tako? Bivaju stvarani. Mrtvi su, to jest tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni. oživljeni. Allah te bareke od tada je opisao ova lažna e, božanstva svojstvima nemoći. A ovo se ogleda u nekoliko stvari. Prvo, božanstva nisu u mogućnosti stvoriti ni malo ni veliko. A oni sami su stvoreni. Pa kako su onda u mogućnosti stvarati kad su kao takvi potrebni da ih Allah stvori? Allahu akver. Oni su mrtvi. Niti čuju, niti vide. Pa kako će onda razumjeti dole? Oni kipaju, kipaju ne znaju ni kad će biti proživljeni. U ovom ajetu Allah te barke u tebra kori mušrike koji su obožavali kipove bez osjećaja, koji ne posjeduju ništa, a kamovi bilo kakav vid savršenstva. Primjeru Ibrahima ali i salatu wasalam, kada iz li je bilo jabeti li na ta'budu ma'ala Jesmao, kaže, kada Ibrahim ali slatu sram, kaže svom babi. Babo, zašto obožavaš ono što ne, znači, niti vidi, niti može biti od bilo kakve koristi. To jest, kako možeš obožavati ono, to jest idole, kipove, koji su sami po sebi manjkavi, nepotpuni, i ne mogu ništa učiniti ne čuju, ne vide, ne posjeduju mogućnost da koriste onome koji ih obožava. Je tako? Niti mogu kakvu štetu otkloniti. Ovo je jedan od najvećih argumenata koji dokazuje <clears throat> ništavnost upućivanja i badeta idolima koje je prezreno ne sa samo šerijatske braću strane, nego i sa strane razuma. Pa Ibrahim te tako reče, pa zar obožavate mimo Allaha ono što vam nimalo ne koristi, niti šteti? Teško vama, kaže Ibrahim, teško vama, i ne samo nima. što kaže Ibrahim, teško vama i onima koji obožavate mimo Allaha, efe la taqilun, pa zar vi ovo ne smatate? Šta im kaže Ibrahim? Govori o svojstvima njihovi kipova. Teško vama, znači vama teško. I onima koje obožavate, tako? Znači teško ima. To jest, što se ne opamjetite? Osim toga, putem osjećaja i posmatranja utvrđeno je da istvorenje može imati nekakva, jel da, popuna svojstva a ona su dar od Allaha Tebare Keutala. Pa onaj koji ih je darovao, šta? Ova svojstva koja nekad može stvorenje imati, je tako? Onaj koji je darovao, preći je da ih posjeduje, samo što su ova savršena. Čiste duše su stvorene tako da su sklone ljubavi prema Allahu, njegovom veličanju, njegovom ibadetu, pa da li ćeš voljeti, veličati i badet činiti ikome drugom osim onome za koga znaš da je odlikovan svojstvima savršenstva koja priliči samo njemu i njegove božanstvenosti. S druge strane, ako svojstvo ukazuje na nedostatak i manjkavost i krnjavost, nemoguće ga je pripisati svojstvo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala ovo i Kur'an potvrđuje i razum poput svojstva smrti neznanja zaborava nemoći sljepoće nepravde e, tuge plaća Allah subhanahu wa ta'ala kaže subhanallah وتوكل على الحي الذي لا يموت kaže uzvišeni i pouzdaj se, je tako? O tavakel i pouzdaj se u koga? U živog, onog koji ne umire. I slavi ga hvalom njegovom, a dovoljno je što je on o vama, to jest o grijesima robova svojih, šta? Dobro obavješte. Pa kaže dalje izmišljenje. On ima zna sve gospodar moj. Hvala ilmuha inda rabbi fi kitab. On ima zna sve gospodar moj gdje fi kitab u knjizi la jedillu rabbi wa la jensa gospodaru mome ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja braćo moja šeju se mi rahmehula bi je bio upitan da li se Allah uđele može pripisati svojstvo zaborava pa je odgovorio za ovaj Tlabul emnisijan u arabskom jeziku kaže ima dva značenja. Prvi, zaborav. Zaboraviti nešto poput riječi Allaha tabar katala Rabbena la tuahidna in nasina eva ta'na Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili nešto ne te uradimo. I tako. Zato je, i zatim drugi, on ima, zna sve gospodar moj, u knjizi je, gospodaru mome ništa nije skriveno i on Šta? Vela jensa i on ništa ne zaboravlja. Evo ovaj glagol, emisijana, tako. Vela jensa, on ništa ne zaboravlja. Zbog ovih ajeta, e, kaže Usani Rahmahula, nije dozvoljeno Allaha opisati svojstvom šta za zaborava. Drugo značenje, namjerno, svjesno nešto ostaviti, tako, kao što stoji u lavim riječima, i kada bi e, e, namjerno ostavili ono čime su bili opomenuti, mi bismo im kapije svega otvorili. Zatim drugi ajet, pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti i mi ćemo vas a, napustiti, jel tako? Ovo je e, prilični prevod od onoga kako ga u Korkutu e, Korkut prevodi, znači mi ćemo vas ostaviti, napustiti i vječnu patnju trpite zbog onoga što, što ste radili, jel tako? Ovdje je Allahovo ostavljanje ili napuštanje nečega sastavni je dio njegovih osobina radnih dijela, tako, koja se događaju isključivo njegovom voljom, potpunom mudrošću. Mnogi šerijatski tekstovi koji ukazuju i potvrđuju savršenstvo Allahove moći i vlasti, tako da ovakve Allahove radnje ne sliče radnjama stvorenja, iako u osnovi izraza može postojati slično značenja, kao što je poznato u vjerovanju ehli sunnata, ehli sunnata u ođenata. Uzvišeni kaže dalje, Allah ne može ništa umaći, ni na besima, ani na zemlji. On u istinu sve zna i sve može. Ovdje Allah opisao, braćo moja, e, sebe nama da posjede koje svojstvo? Negirao je Allah subhanahu wa ta'ala da posjede svojstvo nemoći. Ovdje je negirao. Allah ne može ništa omaći. Ni na besima, ni na zemlji. Ovo, braćo moja, ništa ne može omaći. Da kažemo, e, najbliže da pojasnim, u stvari ovdje je pojašeno, ni na nebesima, ni na zemlji, vrlo jednostavno, tako, ovo je vama tako prejasno. Pa kaže uzvišeni, on istinu sve zna i sve može. Znači sve što je na zemlji i sve što je na nebesima, što mi vidimo, ne vidimo, čujemo, ne čujemo, njemu ništa ne može umaći. Ništa mu ne može umaći. Kaže uzvišeni, dalje, zar oni misli da mi ne čujemo što oni ne samo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju, čujemo mi, a i zaslanici naši, koji su uz njih zapisuju. U ovom ajetu Allah tebareke u ta'ala je negirao da posjeduje svojstvo čega? Glup, gluhoće. Kad je poslanik ali sallatu wasalam govorio da džalu kazao je zaista je on slijep, a Allah nije slijep. Ovaj hadis negira da Allah posjeduje svojstvo slipoće koje je jedno od svojstava nesavršenosti, to jest manjkavosti. Ovo je jedan od dokaza za one kratkog razuma i nemarne, da onaj koji posjeduje nedostatak i nije u stanju da ga sam otkloni, tako ne dolikuje da bude božanstvo koje se obožava. Zbog čega, braćo i sestre? Zbog svoje nemoći i slabosti, jer onaj koji je nemoćan da nemoćan je da drugima priskrbi korist ili otkloni štetu. Evo Musa Alešari, radijallahu anhu kaže bili smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alihi wasallam i kada god smo se približili kojoj dolini izgovarali smo telbiju i takbije dižući glasove pa je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao polahko ljudi pa vi ne molite gluhog ani odsutnog on je uz vas on dobro čuje blizve blagoslovljeno je njegovo ime i uzvišena je njegova veličina Allah tabareke o ta'ala je oštro, oštro ukorio one koji su ga opisali osobinama manjkavosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala jevreji govore وقالت اليهود يدعو الله مغلوله jevreji govore Allahova ruka je šta Jed, ruka je stisnuta stisnute bile ruke njihove kaže uzvišeni prokleti bili zbog toga što govori ne obje njegove ruke su otvorene on udjeljuje koliko hoće u ovom ajetu Allah te barake od tada proklenje jevreje zbog toga što su gospodara svjetova opisali svojstvima šta manjkavosti poput škrtosti i negirali njegovo dobročinstvo prema robovima ovo je bio uzrok da budu najškrtiji ljudi ko jevreji, oni koji najmanje pružaju dobročinjstvo drugima, a oni imaju i najružnije mišljenje o Allahu Tebara Kevotala. Pa kaže više mi. Allah je čuo riječi onih koji su rekli Allah je siromašan, a mi smo bogati. Naredit ćemo mi da se pribilježi ono što su oni rekli. Kao i što su ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali i reći ćemo iskusite patnju u ognju. Ajet potvrđuje da uzvišeni Allah čuo njihov govor da će ga zapisati i sačuvati kao njihova loša i ružna djela poput njihovog ubijanja poslanika koji su ih savjetovali i da će ih kazniti najžešćom kaznom. Također je izuzeo sebe i svojstva manjkavosti kojima su ga opisali jevreji. Pa kaže uzvišeni, veličanstveni gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko, daleko od onoga kako ga predstavljaju oni. I selam za stranicima i hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova. Ako svojstvo u nekom slučaju bude potpuno, a u drugom manjkavo, takvo svojstvo nije dozvoljeno pripisivati Allahu, niti je apsolutno zabranjeno, odnosno takvo svojstvo mu se ne pripisuje neograničeno, niti se od njega neograničeno odbija. U ovom slučaju potrebno je pojasniti situacije u kojima je određeno svojstvo potpuno i u kojima je nepotpuno. Tako da ga je u situaciji u kojoj bude potpuno dozvoljeno pripisati Allahu, a zabranjeno u kojoj je nepotpuno. Neki od tih osobina su spletkarenje, postavljanje zamki, služenje varkom i slični. Ove su osobine savršene ako su usmjerene prema onima koji se na isti način ponašaju prema onome koji njima uzvraća. Jer one tad ukazuju da je on spreman da uzvrati neprijatelju na isti ili oštri način. A osim u ovoj situaciji, ove osobine predstavljaju nedostatak. Zato Allah subhanahu wa ta'ala E, nije naveo apsolutno kao svoja svojstva, nego i je spomenuo u pogledu, tako oni koji prema njemu, njegovom poslaniku, postupaju tako, tako, sa spletkama, kao što se navodi u ajetu. I kad su ti nevjenice, vidim kurubika ledine keferu, li ozbituke, o jaktuluk, evo johređuk, vajem kuruna, vajem kurulah, vallahu hajru nakirin, i kad su ti nevjenici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali oni su pleli zanke pa je i Allah njima zanke pleo jer Allah to najbolje unije i tako uzvišeni kaže oni zbilja prave spletke a i ja pravim spletke onima koji to meni koji to meni rade e, zato Allah te bareke tala braćo majo u svojoj knjizi nije rekao da je on izdao one koji su njega izdali, ali tako? Ne, kaže uzvišeni, ako htjeli da te prevare, pa i oni su i prije Allaha varali, i zato ti je on omogućio da ih pobjediš. Allah sve zna i mudare, nego je rekao uzvišeni, zato ti je on omogućio da ih pobjediš, to jest, nije rekao da je on mi izdao, ne, jer izdao situaciji davanja sigurnosti, predstavlja prevaru, a ona je apsolutno loša osobina. Zato smo saznali da su riječi običnog svijeta Allah će, ga, Allah će izdati onoga koga je izdao. Nepravine, braće i sestre. Pa to treba, treba sloniti, sloniti od sebe. Ja a, bi tražio halala od vas kao što sam na, na, već na početku rekao a, dobro sam umoran dobro sam umoran, braćo moje sestre, i mislim da je, a, a i tip ovakvih dersova da je za večeras dovoljno, nemojte mi zamirovat, zaista sam preumoran, a, ja se nadam uz Allahovu pomoć, ovi će dersovi biti i tekako lijepi, vidjet ćete kasnije, a, kad Allah sebe opisuje e, svoj, e, svoja prste, svoju ruku i tako i tako dalje, kada budemo razgovarali i hadisima koji to dokazuju, zaista, zaista je prava ljepota upoznavati jel tako svojstva svoga gospodara a to će sigurno ovaj i povećati ljubav prema njemu jer sve što ga bolje upoznamo i više upoznamo sa njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima za sigurno će nam biti lakše e, ili slađe ili ljepše kako hoćete činiti i baret onome koga e, što bolje što bolje poznamo. pa lahate barko tala molim da se da nas pomogne se od ovoga okoristimo i ja i vi, da nam oprosti naše grije i sramote pokni, da pomogne islami muslimani gdje god živjeli, radili, borili se, da nam oprosti naše grije i da nas uvede u dženet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alimin, subhanak i Allahum i bihundik, ašadu ilaha ilan te stakurke i onetubulik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.